บุ๊กทูสิบเก้า dezenove ในห้องครัว na cozinha คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ Você tem uma cozinha nova? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ O que você quer cozinhar hoje? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Você cozinha com um fogão elétrico ou com um fogão a gás? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Devo cortar as cebolas? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Devo descascar as batatas? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Devo lavar a salada? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Onde estão os copos? จานชามอยู่ที่ไหน Onde está a louça? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน Onde estão os talheres? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Você tem um abridor de latas? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Você tem um abridor de garrafas? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Você tem um saca-rolhas? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Você cozinha a sopa nesta panela? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Você frita o peixe nesta frigideira? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Você assa os legumes nesta grelha? ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Eu ponho a mesa. นี่คือมีดซ่อมและช้อน Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.